Krásny jarný deň, je štvrtok, je poludne a to znamená, že zvučka práve odštartovala reláciu na všetko je liek so stálymi hostiami Katkou Subotič a Borisom Subotič. Vítajte Dobrý v štúdiu. Deň, Dobrý deň. No vonku je jar v plnom prúde. Proste je to úžasné, nádherné, najkrajšie. A kvitne orgován. Ja mám maj narodeniny a vždy som dostávala kytice orgovánu. A tak sa pýtam, ten orgován, okrem toho, že mi robí nesmiernu radosť, že krásne vonia, že dlho nevydrží, v noci musí byť na balkone, ale aj tam je teplo a okrem toho, že si môžem už vyberať aj medzi plnými kvetinkami a tými obyčajnými, tak okrem toho myslíte si, že ten orgován sa dá zužitkovať nejako aj v tejto takejto medicíne ľudovej? Lebo viem, že baza No po baze to hneď ako príde, tak už som na nej a potom ešte čím vyššie, tak sa ešte vždy odoberiem na nejaké 2-3 dní do Tatier, lebo tam ešte je stále, keď tu už nie je nič. Tak poďme na Orgovan. Veľmi jednoduchý recept. Zoberš chrst Jorgovana, kvet, dáš do 3 decilitra studenej vody, zamiešaš, necháš cez noc. Ráne si to pekne vypieš. A to je prvý recept. Druhý recept... E, Nesladím to? Nemusíš, prečo? Dobre. Ja, to je popiješ. A citrón tomu tiež neuškodí, keď ne, potom neuškodí, si popije. Neuškodí, môžeš, môžeš, ak chceš trochu med, ale ja by som nedal. Nedal, dobre. <clears throat> Druhý je, e, zoberieš e, cukor, dáš karamelu, Skaramelzovať. dá, potom chrst orgovanových orgona, kvietkov, zamiešaš. A dáš vodu, a ako z Cibolov recept Cibolovi, tak je to aj tu. Karamelovi, hej? Da, karamelovi a píš. A na čo je to dobré? No to sa ťa pýtam. <laughs> Musíš byť trpezlivá. A to je dobro na plúca. Mm-hmm. Teraz, teraz e, se ja spomenem na fakulti keď sam rozpravila sa doktorom Črnogorcem, a Črnogorac se volal, on povedal, vijete, uh, e, kako mi ono povedal, kolega mi povedal, ja sam predal formulu na výrobu mydla mhm. z Jorgovanu. E, z Jorgovanových kvetov, Da, a zarobil sam na cijeli život. O, ale, ale nevieš, ako recept ti nepovedal. Pozice, to se robi... Variš, normalno, variš, ako sa vždy mydlo varí. Mydlo se varí, a potom se daju esencije, ktoré oni extrahujú. E, ja som s tým mydlom stále mal si ruke si i mhm. stalno sam vidio doktora, profesor. Crnogorca. A, no, to je krasne, no. U kojeg sam e, daval organsku i anorgansku kemiju, a musím ti povedať, že som dostal štvorku. To je u vás dobre či zle? E, on povedal, Boh vie pre 5, ja na 4, a vy na 3 i na 2. A ja sam dostal ako dvojku, po našom štvorku, dvojku. dá štvorku, tak e, vždy ga se spomenem, a teraz v našem dvoru kvitne veľký e, krík Orkovanov. A môžem ti povedať stále, e, keď <laughs> parkujem auto, o, doktor Crnogorac. No toto je to neuveriteľné, že ja som dostala od kamarátky mydlo, a proste dve, že doma vyrobila nejaké mydlo, ešte do toho boli nejaké kvietky nasypané, takže to krásne vyzeralo, ale ja si hovorím, že no to je čudný darček, že doma vyrobené mydlo. A presne to, čo hovoríš. Vždy, keď ju chytím do ruky, ja uvi- tak vždy ju vidím. Vizualizíraš. Presne, no. vždy ju vidím pred sebou a vlastne e, nadvezuje to taký kontakt. Takže niekedy aj taký zdanlivo nezmyselný darček, ale ručne vyrobený, ti toho človeka absolútne pripomenie. Spomenú sa e, na doktora Černogorca, Černogorca ešte kad e, som mu ja povedal, ako ja Predpokladam že vznikol vesmír. mm On se trochu roz, misli, misli, misli, pove, vijete, pan kolega, ne možemo je to tak, ali ne možemo ni povedati, že není to tak. A potom, kad sam e, diplomol na tom, e, na čínskej medicini, ja sam se spomenul, že sam ja za mlada už ne vem neviem ne ako, Eh, vedel, ale predpokladal princípy vzniku. Takže mi uh, bolo ľahšie, lebo som tých 5, uh, eh, ako poviem, nechcem povedať ale menat, ale tých 5 energia som zvládol na, na, na, na okamih a to mi bolo cez celé studie, cez tých 6 rokov bolo mm, ľahko. Áno. Ako bolo Áno, veľmi... lebo si vedel, že ten základ chápeš, základ. že ten máš v sebe a že si ti bolo dopriaté, aby si, si to chápal. naučiť iba techniku, ano, e, mena a no, postupy. No, tak to je. No teraz u nás prenasledujú doktora Kotlára, ktorý teda hovorí o tom, že mRNA vakcínami sa nemá vakcinovať, dokonca žiada, žiada, aby sme vystúpili z VHO. No a tí všetci, čo mu nerozumejú, tak všetci z neho robia úplného idiota. Akože to je blbeček, ktorý teda radšej by mal odísť. Po, Pozor, Amerikanci povedali, že tak to kaže Kotor, Englezi povedal, Áno, to tak. no ale nepomôže ti, lebo progresívci majú šesť oných, kde nemajú 6 rôznych tlačoviek, takže sú stále v televízii. Kennedy nechodí k nám do televízie, ne. <laughs> takže nemôžeme si Bol to... drahý. Áno, nemôžeme si to takto, ale toto keby mali v sebe ľudia, ja neviem, že len progresívci, proste všetci, ktorí ho odsudzujú, keby mali to, čo si ty povedal. Ja nevidím v tom, že je to potvrdené, ale ani nemôžem povedať, že to nie je tak. potvrdené. A potom by sme neboli nepriatelia. Je mi jedno, je progresívny, nepro, on je pre mňa chorý človek, ktorý prišiel za mnou a ja som povinný a ich chcem pomôcť. Každému. Či Každému. to je presne? To poklupa. Pacient je pacient a hotovo. Nech sa páči, príď. Určite, určite, lebo niektorí sú, nechcú liečiť vlastne eh, pacientov, ktorí majú iný názor. Keď sme už tu, poviem ti jedno príslovie u, Hrva, eh, u Srbiji. Eh, prekladaj. Brat je mio, ktoré viere bio, ali samo neki Srbin. <laughs> že každý brat je milý, to je jedno akej viery, hlavne nech je Srb. <laughs> v Srbsku, hej. Tak u nás to majú presne, hlavne niekde no, no, Ale nie, dúfam, nie. že o toto všetci upustíme a že začneme úplne normálnym spôsobom existovať. Ale to sú ľudia, ktorí majú svoje potrebe, svoje vášni, svoje videnie, svoj cieľ ak sa e, bojujú e, tak, ako e, my to poviem, ako Boh rozkazuje, nech sa páči, nech idú do súťaže, prečo ne? Ale však aj oni môžu si kúpiť mikroskop, na čo sa mu vysmievajú a nech začnú skúmať miesto toho, aby povedali, že je to blázon a že proste... Dám ti odpoveď. Daj. Eh, fratri, uh, eh, Faradi, Faradi. Aha, Faradi. Eh, v Dalmácie. Áno. rozprávali, koľko ma, ma, Magarac sa kaže? Somaro. Somar, koľko Somar mal zuby. Aha. Rozprávali celý deň, vypili toho veľa, dosť, <laughs> to zjeli už ospaty a príde ten ich e, obsluga, sluga, a povie, na no čo vi to tako zoberte magraca, otvorte usta, otvorte prebrojte. oslovia, no, <laughs> oni, zrátajte, koľko má zubov, nemusíte dumať nad tým. Oni štápom po nega s konarom, bum, bum. No však, ale ty máš tiež e, s tým skúsenosti, to už len na obranu doktora Kotlára, že chodili ľudia k tebe trikrát očkovaní a musel si tiež robiť veľké zázraky, uh, aby sa uh, ľahko uh. z toho dostali. Lebo Počúvaj, naozaj... ale niektorí sa z toho nedostali. Áno, ja viem. Je, je ako... mi ľúto tých ľudí. Ja to je, s lekármi To je veľmi dlhšie i drahšie. Ne kvôli mňa, oni si kúpia leky lekárne. Tam, Jasne. Da. To je dosť veľký problém, ale čo je najhoršie, pre každého je to individuálne i pre každého môžeš písať novú knihu. Áno. Úplne sa musíš presne... Nevieš čo. Nevieš, čo ten nevieš, organizmus čo? urobil ako. No dobre, tak poďme na listy, lebo v minulej relácii som slúbila, že začneme listočkami a že sa ich budeme snažiť čo najviac. Dobrý večer, pane doktore. Manžel je vás verný posluchač. A vy, pani? <laughs> Zdvorile poprosím o radu. Loni v únoru, teda to je február, sem pri infektu v krku a na hlasivkách prišla očích a chuť. Je také veľmi omezená sladká, hošká, slaná a kyselá, to poznám. Je prosím ešte možnosť tyto funkce obnoviť? Ďakujem mnohokrát a všej celé vašej rodine jen to najlepší. Ďakujem. A ja vám to želám aj vám poslucháčom. <laughs> Ďakujem. A chcel by som povedať, čuch a chud spolu nejako idú, súvisia. nejaká súvisia a preto ich poruchy vnímajú ako keby to eh, často to simultána prídu. Tak, aha, to je to. A ja by som povedal, ako prvé by bolo urobiť dobre hrúbe očistu hrúbeho čreva. Mm-hmm. Víš, není iba pečen, to ima svoj postup. Veľký význam. Postup je význam. Dakle, hrube črevo treba, očistu a obličiek. No Prečo? počkaj, a očista hrubého čreva spočíva v čom? Uh, hydrokolon. Výplach. Ne, Výplach. ak to nechce? Ja nechcem, nech sa páči. Po, pozri sa, ale musíš urobiť potom obličky. A, a pozor, ak ty odmietaš a, e, spoluprácu, ja ti napíšem o knihu Pacient odmieta <laughs> spoluprácu. Ale áno, to sa píše, ja viem. Ale proste ako ja, pekne, ja nepoviem, že odmietam, ja poviem nie tak, ako Chceš som predchývo. chvíľou. By som povedala, že prosím vás, nie je nejaká iná možnosť, lebo táto mi až tak nie je po ja, ja som srandol, to vieš. Teda. Áno, no však, ale je to tak. Samoz, to, to dostaneš na nekom drugom mjestu. Tak mnja budeš da trochu da mislim, zaoberam sa, poviem um, ehm, ano, damam Glauberovu alebo Horku sol. Mm -hmm. A budete to dva, tri, pet krat, a bude to neprijemne. Neviem, prečo to nechcete, skúste mi vysvetliť. Možno se za tým Lebo eh, mám kopcom... rada Glauberovu sol. <laughs> Super. Možda se za tim to e, kopcom, e, mi to kažemo, nečo nahadza vo vašej psihike. psihike da. Ano. Ti vješ, e, bol sam i tamo gdje je Knajp robil, mm -hmm, tam sam liječba, vodo. A našao sam u jednom malom, maloj djedini deset tisuća tih Einwohner, kažu, urobljen sto tisuća klistirov. <laughs> To, to znamena e, e, nečo klistir ukazal. A ja povem, ak vi to ne chcete, ne musite, najdeme si neku inu. <laughs> to si pamätáte tie filmy pre pamätníkov ešte z Československa, vojnové nemocnice a niekto bol chorý vždycky hneď. Klistýr. <laughs> ale Práve vieš, preto nie. Ale klistýr. Na všetko bol klistýr, ale neprežili ano. mnohí. A pozor, prečo klistýr súvisí e, eh, hrúbe črevo sa plúcima. No. Ja, Mm-hmm. Tako. Mhm. A pluca, kad imaš čista, možeš dišati, imaš energiju, silu. Kad nemaš čista pluca, to je už dosta veliki problem. A lepše se i krvotvorba je lepša. Kad imaš, naš, je tu lepše. A, niečo vymyslíme v každom prípade, prečo klistri, to je vlhkosť, odnese ti teplotu a vlhkosť. Mm-hmm. A mhm. preto to sú veľmi nebezpečné ako by som prejavy v čínskej medicíne vlhkosť, ktorá ešte tepla. To, je, to môže to, viesť k zápalovým ochoreniam a, no a potom klesnutý imunný systém. Mm-hmm. A keď sme už urobili očistu... Počkaj, tak Lauberová sol to je aj taká tá sol, čo sa v nej kúpeme. Lebo viem, že ja som si kupovala v malom v lekárni a bola hrozne drahá a no, susedka no, no, mi hovorí, že <laughs> počúvej, však ako kupuješ si tú sol do vane, takže to si môžeš dať. Je to tak, alebo blbosť? No máš, dalo sa aspoň kedysi, neviem, či ešte stále to majú, eh, v niektorých drogári, eh, drogeriach, volá sa to Epsonská sol. Áno, Epsonská sol. A tam je napísané, že je potravinárskej kvality, tak tu môžeš použiť tiež. Aj máš magnéziu. Máš Výborne. Tiež. A, oni ju potom predávajú túto eh, sol aj že s eukalyptom, s levandulou, tak to, to už by si nemal. Nie, nie. To len tú čistú. Tú, čistá potravinárska. Čistá, dá. Uh, Povedom obličky. Pre, prečo? Na čo obličky? Pa musimo vedjeti že obličke nam daju zdroj sili. Uh -huh. uh, ti musiš vedjeti ešte, že oblička je spojena sa ušima, a s kosom, vlasima. S vlasmi, hej. Vlasmi. Preto ti chlapci, ktorí chceli urobiť, aby človek nebol plešatý, investali nejakú miliardu totok a čo se stalo? Aha, boli potentnejší. Da. Dobre, a... že to nevidíte. <laughs> vlasy, vlasy ako vlasy. Jasne, vlasy ako vlasy zostali, zostali také, aké boli, ale, ale potencia... Šťastný, ľudí no však to je v poriadku. Niektoré manželky možno aj nešťastné. <laughs> <laughs> to už závisí od jednotlivcov. Uh, musíme urobiť... A na tie vlasy to nepomáha naozaj? Uh, uh, Dobre, keď máš obličky v poriadku, tak možno aj tie vlasy akože... Ja, ja viem, že s tými vlasmi je to aj s tým vekom, že Treba málo, dýchať na málo nos. kto... Treba áno. na nos dýchať, vždy nos, nos, nos, nos, no. Na, von, no, von, no. Uh, A kyslíková by možda... maska na vlasy? ja by som rád H2. H2? Ráde vodíkovú. Aha. Vodíkovú vodu. Piť. Da, piť a, Aj umývať. A, a e, robiť obklady. Mm-hmm. Keď, keď, le vieš, s kyslíkom sa netreba hrať. Áno, môže byť aj nebezpečný. je dôležitý, ale ty rýchlo oxiduješ, rýchlo starneš. Tak, tak nás učili. Ano. Ešte nedemantovali to. To znamená, vidíš, keď za, e, drevo, keď zapališ, on horí, použije kyslík, ja? A horí s kyslíkom. Ide. I potrebe, každý, e, každé horenie potrebuje kyslík. A vodík úplne iná, iné schopnosti má i radšej by som o vodiku, to možemo nekady porozprávať. Mm -hmm. No počkaj, a... ešte, ešte e, môžeme porozprávať aj nejaký význam toho, kým teda máme všetky tieto orgány, ktoré máme a začali sme listami, ale mňa <laughs> zaujíma, že zase sme mali veľkú noc a to vždy znamená na Slovensku čo? Že sa poriadne obžarieme, že sa popije, aby sa rodina utužila, ona sa na záver vždy rozháda, <laughs> lebo máme náladu po alkohole, sú všetci velitelia. No, tak povedz, že ako sa dať dokopy, keď sme bežný, keď sme bežný typ, že až tak veľmi e, počas toho roka nezvykneme takto hodovať. E, pani, e, my po, budemo pokračovať, keď ti dáme odpoved. Vieš čo, veľa ľudí povedal, áno, teraz sme oslavili a teraz urobím detox, ale áno. nebudem chcieť uh, jesť, alebo urobím hladovku, áno. ale urobím detox. Uh, Veš, a ja ti nešto povedam, ljudje se milja, <clears throat> kad pove detoks, oni misle na hladovku, na liš, na e, te nekakve smuti, šalice, smuti. To, to ni pravda. To nije detoks. <clears throat> Ne, to, to, to pravi detoks. <clears throat> Drugo, vi musite jest, a i ovoce, Ano, ja jem dve jablke na tižden. A i papriku. Ano, papriku jem jednu. Paradaj, ko každi drugi tižden. Dakle, to nije to o čemu raspravamo. Kad budete htjeti pomahat očistu organizma, vi musite pravidelne jest take to veci, ktore čistija organizam, a druge su te veci, vi vibuduju. To znamena, kad idemo do detoksu, mi musimo vedjeti, žadni detoks ne urobi to što urobi naš uh, sistem na travenje. Mhm. Ali prečo detoks mi pomožeme tom našem sistemu alebo sustave, lebo mi e, žeremo viac nego čo bismo potrebovali a preto mame problem, preto mame problem. Naša sustava ne ni čista. Mm -hmm. Detoks znamena očistiti krv, a limfu. To je detoks. I kad ti priđeš do krvi stravov, a do limfe, i kad tamo vidiš visletki, tedi možeš raspravati o detoksu. A E, ti ljudi ktorí povedia, že e, robi detoks to je glupost, lebo naše tijelo vie same to urobiť. Maju pravdu, mhm. ali mi, ktorí poviemo robite detoks, i mi máme pravdu. E, oni imaju pravdu tim, kad tijelo prihaza do nebezpečne zone kislosti, mhm alebo zasad, zasad da reći, ali kislost da, e, obličke viličuju magnezi, e, viličuju takve, takve minerali ktori urobja aby ne nebolo e, kisle, a mhm. pluća uh začimaju odavat vjac vida čiste, tijelo. Krv, s čiste pomahaju. Teraz ja poviem no ešte... No počkaj, raz... je dobre vtedy akože naozaj sa spolahnuť, že nebudem si dávať žiadnu hladovku. Troška som to prehnala, tak teraz budem týždeň Je také jednoduché veci, ako že rýža, mrkvička dusená. E, podľa toho, aká si krvná skupina. Znovu. No ale znovu. Teda- akože keď takýto týždeň si dáš podľa krvnej skupiny, teda to, čo môžeš, ale len takéto jednoduché, že Počuj, ti možeš jesti meso, ali musiš vidjeti s čim možeš kombinovati to meso i ako dlho ti bude e, to travenje trvat. Znovu chcem povedat, naša sustava robi Ne potrebuje žadni detoks pod podminkom podminkom že se dodržavaš pravidel. Krvna skupinja, a umreno stravovať sa. Mm-hmm. Kedy, kde je problém? My, my sme pažravi a keď máme také oslave, my jeme eh, pri veľa. No. Kom, a, a šiličo dávame Áno, do všetko. kombinácie. No. Čo to znamená? To neha stopy na našem soustavu. Možda není špinavi, ali je, ali je unavený. Mm -hmm. To mhm. znamená, my musíme uľahčiť náš e, sústav. Koji je náš Čiže sústav? podľa toho, či si unavený, podľa toho vieš, že nie je to v poriadku, čo robíš. Máš napuchnuté plynové. Brucho, máš, máš kotníky, členky teda opuchnuté napuchnuté. kotníky, ruky, te bole, prsty, te bole, um, ťaže dýchaš, um, nevieš trávenie, nevieš spať, dá, dá, ne, nevieš spať, tak si mrzovolný. To znamená, Čiže zle. že e, musíš niečo podniknúť so sebou. a to znamena vrace krvne skupine. Ti ljudi aktori malo jedja, drže žiju. Mhm. Lebo mi u, u civilizacije mi sme zvikli vihutnavat u Vela, Vihutnavat u jedlo, ale iba u jedno, dva, tri. To, rastu, to su slatke već, a mm je na prvom mjestu. Mesok to má tako tak A Mesok to to je koniec. kislo, e, ešte ide, ne neviem, kdo si to nekako lubi, dobro. E, kavu, vjerojatno piješ čenu kavu, to je horke, to se možeš. <laughs> Ovaj. E, možda još nešto treba povedat. pluca su angažovana u detoks i to dosta. Ale mm -hmm. ljudi, ktorí chcú alebo robi detoks Pozor, gdje su to, e, to su dva cijela. A detoks pomaha mm -hmm. k mhm. tomu. E, nije nešto okamžite, što ti urobiš ako ne, ne, to ne, niti možeš, niti se oplati, lebo namaha sa oblička. obličky tu majú veľmi, veľmi veľkú... Sú zaťažené. Zaťažení i musíš robiť očistu obliček. E, Mi vijeme, jedan krat se budemo trochu vjac venovat tomu, aby pohopili ljudja. Samozrejme, e, ti musiš piti vjac vodi, lebo ako ne piješ vodu, ti ne robiš očistu. Ne obličku, hej. A, egzistuje suha suhi detoks gdje ti nič ne ješ, a ne piješ nekoliko dnji Aha. To je dosta namahave i to bi bilo Učin, ali musiš to robiti pod dozorom nek- nekog mhm, mhm. mm Potom mame dalje. Povedali smo pluća, obličke. mame čreva. To su tu velmi dôležite, lebo ako zobeš neki ksenobiotik, ti ihnet dostaneš mahnačku. Jasne. Kad nečo se e, tom tijelu ne pači, ono poveš e, je mi to podozreve, a potom to tijelo... A krv se ne suglasi s tim, tak ih van, alebo zvratiš, podla toga Tijelo to se To ne chce. Dakle, to mame. A potom mame i uh, to ktorá je najjac zatjažena. Samo zeme to je žaludok, ali, e, ali tu je e, uloga žaludska zobrat stravu, držat, zamješat, pusti dolje i to je konec. Ak je ksenobiotik silni, želudac ga uh, e, vrati naspet i pode to njeni strava, neni steno. Yes, to, to vrati naspet, ali ak je podozrijeve, a tolerantno do určite nejake mjeri, prepusti ga do tanko črevo, tanko, tenko črevo je takéto, takýto eh, mozog, <laughs> takýto fiškal, čo by sme mi rekli, mm -hmm. ktorý povie, vieš, eh, eh, rad te mam, alebo nemam te rad. ko črevo je to, ktoré zodpovedno, či ti vjeriš neke reklame, Ali ne vjeriš neke. Či si daš, sklopiš... Čiže naše rozhodovanje vlastne e, e, Ne ima to, to je nešto drugo. E, či se daš do, kamoša, Vibereš, alebo ne vibereš Mm pustiš do sebe, ne. To je tanko črevo. Ono eliminuje... Či sa daš alebo ne? Da. <laughs> ono elimine dobrog od zleho. Aha, jasne, rozoznava dobre od zlého, To je to. A teraz e, povie, aha, ti nije se na ih nedostaje. Znači, ne pita, pozor, kad imaš xenobiotik, ne pita ću ja musim na WC. Ti musiš biti veľmi blisko WC, a aby <laughs> si <laughs> Dakle, e, ide otosku ne ak je problem ne koliko je već daleko, to sam počeo dosta často. Dakle, taj ksenobiotik gdje urobit a izvraćanje, a i načke, a smo boli na čisto. Podali smo i pečenj. Pečenje je ta, z nas znese, znaša zlih e, nasledkov, lebo musí veľa pracovať. Zaťažená je. A keď je zaťažená, nemôže vyrábať glutatión a vieme, že je glutatión prírodný antioxidant. Mm -hmm. A potom, teraz položím ďalej, e, žiadny, žiadny detox, žiadna chemikália, e, nič okrem vody, nič nemôže urobiť taká kvalitni dektus kao što naše tijelo samo ne bi moglo, ne bi Jasne. moglo urobiti. Ale mi pomahame, pozor, pre všetkých tých detoxom mi pomahame našem tijelu, aby to rihliše, lepše, smanje manje e, energije. A preto treba pit vodu. Mm -hmm. Voda e, urobi to, že našu krv e, drži takú... Nie je hustá, ale v takej tak, tej... Fa... Kde, vieš, ako má byť? Ma, no nie, nie, tak e, ja by som radil A+, trochu to rozriedil, lebo mm-hmm. A+, mhm. je príliš hustá. hustá a to potom má nejaké svoje Dôsledky. veľmi zlé tumory, e, infarkty, tak dále, tak dále, lebo je hustá krv. A my nechceme hustú krv, my chceme krv ako rád. A predpokladám, že Ačko má takú krv, lebo to nečemu nič to ukazuje. Slúži niečo, niečo pred deter, determinovanou, áno, neviem prečo. Ale keď si ju rozriedíme, tak sa menej vyhneme sa tumorom dá, a iným veciam. Dá sa, dá sa a v tomto prípadu, e, prípade by som poradil piť e, hlochov čaj. Aha, hloch, to je na srdce, nie? Na, e, absolútno. Aj na riedenie krvi, aj uh -huh. na mhm. srdce, aj na krvný tlak. Uh mhm. -huh. Uh, hlochy má aj na tráviacu sústavu, ale veľmi dobro robí pre A+, rozreďuje krv. Mm-hmm. I preto navrhujem pre A+, e, radšej si dajte ribu, ribu, ribu, riba je vaša. Ne meso. Meso može tu i tamo. Hovedzina není tako pre telece, ešte tak ide. Je? E, není to to. E, preto A pluska pre to sviatkov e, Hlohovičaj. Hlohovičaj, rezervi a vjac ribu. mm zelenina a zrnje. Mhm. Vi ste s A plusom na zelenini a zrnu. A teraz treba pit vodu, lebo voda pomaha e, tvom traktu. Pojdme dalje. A, kad ideš na WC, misliš, Bože, kad bi egzistalo nečo otvoriš, padne, zavreš i ideš dalje, ali ne ide ni u kakvom Ešte to ne bi mislili da, a preto misliš, Bože pa koliko sam ja vipil, ne to ti, to ti mudriši povida, Bože, koliko sam ja vipil vodi. A tim že malo, a preto tam sedim pitam a Koliko, da, pitam koliko pijete vodi. o, dosta, dosta, koliko, ajde spočtaj me, 6 decilitra. Mm, a pa dosta. A vino, kava, e, lebo tu se, tu se počita i čaj, a i polivka ano. se tu počita, ali to je zanjedba. A dakle, vino? Kad bi e, čo, o vinu je šeličo ali ima jedna dobra, zaujmava story. u e, v 108. roku zomrel znami vi, francuski vinogradar ktorý je pil 1 liter vína denne. Ja mu pravím. Do 108 rokov, tak to je slušne. Musel v tom vinohrade mať vína. I to, to robia srandu tí, koji, ktorí povedia, víno je zdravé. Ano. Vidíte, že je víno zdravé. Ano. A ne pre každého. A nie v akomkoľvek množstve. Keby som ja e, vypil to víno, ja myslím, že by Už som by <laughs> si neprišiel. Nebol, je to jasné. <laughs> No, dakle, to. Potom, e, tu smo s alkoholom, dakle, dotakli smo se e, do, kad se pove, e, raspravili smo stravi. Čo misliš, alkohol si prebral? Ne, do, do, stravu smo prebali vodu, alkohol te razinemo, a musimo vedjeti že 90% alkohola, ktoré mi vypijeme, prepracuje pečeň. A čo to znamená znovu? Znamená, ne pijemo vodu, čim znači, može narabat pečen pečen, može robiti iba vtedy kemijske procese, a to vrijeme šeci. Kemijski procesi se e, od, e, vijaju, ima kad je vlhkost. kad, kad maju mm-hmm. Vodu. Vodu, da. Znači vodjelo neče Dakle, a alkohol je teraz zatježil našu pečenj, a zatježi, vješ koliko se vipije, no, ima da a e, ohrana našeg organizma pada. Lebo pada i e, glutation, viroba glutationa. A potom ljudi koji imaju nabe, ktorí imaju cukrovku, pa vieš čo, niečo slabšie vidím trochu. Mm Ale boli me palec niečo na, na nohe. Znači, te ekstremi se tu velmi... rýchle, ľahko, rýchle vede. Preto e, ako piješ, pí, ale pí malo, pí umereno, pí toľko, koľko ty e, je po... Ešte si v poriadku. Dá, ale nesívny pripity, pozor, pripitosť, e, Nie. isto jedno veľmi, zle, veľmi zlý stav, lebo keď si pripit, ty e, rýchle jazdíš. Vidíš cestu, Vieš, aj tam, si... kde nie je. A teda, Jasne. <laughs> Ale, ale vieš, a tenké črevo ti hovorí, aký si dobrý. <laughs> Vieš, alkohol je u prvom, prvej chvíli, prvom kroku je jangovi, a potom je jinovi. To musimo vedieť. Jan ide gore vese, veseli si, milý, krásny, a naraz si v, Klesaš o, do depresie. U kanály. Presne, u kanali. si na dne. Nevieš, čo ďalej, v živote nebaví. No, toto. <laughs> to, takže to dúfam, to. že... Takže, uh, cieľom tento týždeň a teda aspoň do budúceho týždňa Skrátka, šetriť si obličky, šetriť si pečeň. Menej jesť a menej jesť, vody. Presne, a nemusíš robiť veľa vody, vody a menej jesť. A, a, a nemusíš robiť nejaké zázraky, že teraz sa budeš múčiť. Všetko detoxom. môže naše telo urobiť, čo urobe najkvalitetný detoxy zopakujem, iba my pomáhame našem telu, aby sa tak. nenamáhalo tak. toľko. No, vrátime sa k otázke, Kati, ešte raz tu. daj ja, otázku. Ja chcem, ja chcem povedať. Počkaj, no tak ale dajme otázku. Uh, ešte to je stále tá istá. Áno, ale keď niekto zapol teraz. Aha, dobre, tak otázka je, pani strátila chuť a čuch eh, po tá. infekcii, či sa dá s tým ešte niečo robiť? povedali smo prvo urobiti očistu hrubočeva, potom urobiti oblički očistu, a dati autopatiju. Možda o tom neću poraspravljati, a teraz um, ludnjak tori čuh stratili bi potrebali urobiti jedan pokus, trenovat bi trebali. Čuhovi trening prebjeha k privonjevanju privonijevanju, kako se to... Privonjevanju. Privonjevanju, dva krate denje, Aha. po 5 minútach rúžu. Rúžu? Da. Konkrétne, čiže voniaž, voniaž. Eukalyptus tiež a, silná a klinčeky. A klinčeky tiež. A nejaký povie aj citron. Uh-huh. A teraz e, ja z mojich vlastitých skúseností poviem, slub, slubné výsledky dajú Coriolis, Cordyceps a rejši. Ale no, problém v tom, čo je to, Chuba, eh, čínska jedna, Reš je tiež huba, Vytoch no, hnojnica, vytoch hnojnica. Hnojovník, to všetko. Hnojník. Hnojník. Áno, rastie to také, také podlovasté, to je biele. biele a rastie to fakt tam, kde je hnoj. Katka, Až, a... ka, e, počkaj malo, Katka a ja sme prechádzali u, štú, ovom, ak sa volá? E, Bernolákovom. Bernolákovom, vedľa, vedľa potoku. Cesty, potok, tam majú cyklistickú trasu vedľa a Tamo sú, Dunaja. A tam sú veľa tých e, dreva, e, ktoré zrušili. Práchnivé. A tam je veľmi dobrá pôda tam rastie, za taj koriolus. A... Nie koriolus. Molim? A myslím... Hnojnuk. Aha, áno, áno, hnojník. No. E, ale ima jedan mali háček, to sa musí veľmi dlho používať. Preto tu pani mm. našu E, samo e, aby som nezabudol, aj zinok treba brati od 25 do 50 mg podla podľa ako mi je to stavuće šira, manja, veća i tako dalje. Ali že ten hnojnik pomáha i pri cukrovke. Ano, veľmi dobro. Ja mám skusenosti veľmi. Cukor sa 20 pada na 8, na 7, mm-hmm. na 5, 5 my máme s tým. Ale pri dlhodobom ale, užívaní. Ale musí sa ešte niečo pri, pre, ano, ale prepracovať. ty robíš také zmesi. Ja musím hej, to hej, urobiť. S tým, čo by som tejto pani povedal, nech zavola Katke a o rejši a kordice sa môže dohodnúť. Môže nejaká otázka? A oni sa dajú, to som sa už dávno chcela opýtať, že eh, ten kordiceps a rejši ja viem, že som to brávala, keď si to ty tak ako strašne miloval. A, a ja som to jedla, hádam, každý deň na všetkom, na maslovom chlebe, do polievky, neviem. Ale že či, sa to, či to je prevencia, alebo e, ja si už nepamätám, či mi vtedy niečo bolo, alebo či som to brala <laughs> preventívne. Nič si necítila. Jedna pani, dostal som pred veľa, veľa rokov, jeden veľmi zaujímavý list, možda som o tom rozprával, myslím, jesam. Ja kde písala, pán doktor, ja u vás už tri roky beriem e, rejši a viete, povedzte mi, čo by som musela cítiť? Ja nič necítim. Ja no. vám poviem, mám dom na posode, idem e, gore stokrát, hore dole, predtým som nemohla ani jeden krát. Všetky oko nás mali e, chrypku, ja už tri roky nemám To je chrypku. to, že ty nič necítiš ako na áno, ale toto sú tie veci, ktoré si ani nevšimneš. I čo by som ja musela cítiť? Ja som povedal, nič. Presne. Nič. Keď máš toto, tak ničemu <laughs> to Dobre, máme ďalší list, pani sme odpovedali. Áno, máme tu, tu sa v podstate ideme k niečomu vrátiť. Jedná sa o to, um, v podstate o atopický exém u 34-ročnej uh, ženy. Uh, chcú ju liečiť v podstate uh, klasicky nejakými kortikoidmi, Máš ale písmo? pani Kojí, Aha, prečítaj. Áno, pani koji a hľadá iné riešenie. Teraz som to povedala v skratke. Mm-hmm. Mm-hmm. No, Ináče, prečítaj. Celé, no. Vieš čo, daj to celé, možda ima neki hačik na koji se mogu uhititi. No, Dobre, dobrý deň, Prajem. Chcela by som sa opýtať, či by ste vedeli poradiť, či je u vás ponuke nejaký produkt na kožný problém. Ide o atopický exém. Moja dcéra 34 rokov má od detstva. Raz za nejaký čas sa jej vyhodí na pokožke, na rukách, na hrudi. Kožná lekárka jej predpisuje Belogent. E, vieme, e, čo to je. Má ročné bábetko a ešte koji Vidíte, E, lekárovi to je jedno, aké následky to môže mať. Vopred ďakujem za vaše rady, počúvam vaše relácie s pani Erikou Vincovrekovou. Ja e, tu som rád. Teraz sme počuli všetko. No. E, lepší obraz. áno, áno, lepší obraz. Áno, ale som ako prvá vec a od dneska sam, e, ne, minuli sam raspao sam si e, prst skoro. Ano. Da, dal sam si alusan, a už sam zabodo, od, 3-4 hodin sam pracal dalje, ako kad bi nič ne bolo. I povedal sam, kad bi sam ja bol vlasti, <laughs> vlasti, ja bi sam každom každom domu poslal jeden alosan, aby ga nekúpili Pri každý prípad, ak sa neko pomôže No už keď zle... sme pri tvojich výrobkoch, tak ja si zase liečím momentálne. Ja neviem, či je to alergia, lebo nikdy som nezvykla byť alergická. Proste nejaká soplavka som to nazvala. A liečím si to oregolom. O, dobrý. Ale medzi tým <laughs> si, ako začala som si pestovať nožičky, lebo ide leto, aby mm. boli krásne do sandálok no tak si deň ráno a večer natriem e, chodidla proste oregolom. A, a, a dokonca naša spoločná kamarátka, jak som u nej sedela s tými vytrčenými nohami hore na kreslách, že Ježiši Kriste, ty v tvojom veku máš nohy ako bábetko. Ukáž, neverím. Môžeš hm? pozrieť. Zaujímavé. Zaujímavé. No, Gratulujem. Úplne tam nemáš nič, nič ako, že zo, nejaká zosušená koža, alebo ja neviem, nejaká zhrubnutá, alebo niečo, čo ako predtým úplne normálne, keďže som studenou nôžka mala. Takže ty si vôbec vedel, že toto <laughs> robí Oregon? E, ehm, ne, ale e, niekto mi povedal, že mal plesne na nohama a s tým skúsil uspel, a drugim bi povedal, že neuspel. A tom sam drugom povedal, že treba e, mhm. a, silniša koncentracija, mm -hmm. a mame aj to. Kad bi neko tako mm -hmm. mal boj, s tim nič ne pomaha, nek povije Katki, Katka je tu ona Dobre. to vie urobiť. A kým to odpovedáš, tak prečo sú tie kortikoidy také nebezpečné? Lebo vypýtala som si od kamaráta z lekárne, že ma sorbia oči večer, ako keď dlho pozerám telku. Nemoj pohľadu. A, a teda taká miniatúrne množstvo to je, ale on mi hovoril, že prosím ťa, nedaj si ani ako zrnko rýže, že tie kortikoidy škodia, len už sme sa Povedam na zastávke ti. rozchádzali, Povedam takže ti. neviem, prečo škodia. Povedam ti. Uh Šetko čo je v organizmu našemu, ma nejakú činnosť i za nečo. A teraz, kedy ti eh, se dotakneš hormonalne sustavi mhm. i poveš, a ten kortizol je tak. Ano, dobre. Ideš mu dole ga damat, ali ga zvišuješ. Ti musiš vedjeti, že ten kortizol ma pliv na nečo ine Mm-hmm. A hormonálna sústa je veľmi, veľmi, veľmi citlivá. Čiže môže prísť narušenie tej, co, narušenie tej hormonálnej, hormonálnej sústavy. Jasne, čiže nevieš ako veľmi a nevieš čo každý jednotlivý. Preto je e, lekár, e, ktorý ti naordinuje hormón, povinný každih šest mjeseci, štiri... zistit, što to urobilo. Znovu, inače nije dobro. Ali asi za kojacu matku, te da bi sam mi to ne to nije, Ni u, kožnju, Ma ka, to ne, to ne. Ne vem či je to lekarka vedela. mislim že ne vedela. uh mhm. -huh. lebo mm, lekar to už ne bi určite ne dao. Ne robil, dobro. Ja bi sam to pani povedal, že treba vratiti čreva do povodnego stavu. Uh mhm. -huh. Lebo, uh, ja sam ja som, pri, e, neviem, ak sa kaže, pristalica, ten, ktorý e, zachovára. Fánušik. Fánušik, ktorý zachovára, a e, že každý problém ide z hrubej -hmm. z mhm. tankej hrubej čreva, mm -hmm. a tu sú i naše emócie. Dakle, to čo ty tako tu um, rozprávaš psychiku, uh, že je to, je to pravda. To znamená, i vysoký krvný tlak je následok zlé práce tenkého a hrubého čreva. Ale to je zase následok toho, ako myslíme. Dobro, nek bude. E, <laughs> nekad nek mi <laughs> Dakle, musimo to črevo vratiti do, do funkcije, a to znamena ta pani musi prist osobne, lebo už to bi bolo mimo. ne, bi to, ne bi to bolo. Musiš tam ovaj. Da, to bi treba direktno prijamo porozpravati. A podle činske tradične medicine, e, ja mam odpoved, e, je prečo je to? I kaže se uvijek e, nuda, nuda činska medicina, nuda. Prečo stále rozpráva o rovnováhe. A i tu je <laughs> problém... No to je v každej relácii, že musí byť rovnováha. <laughs> Jer tu ide isto o kombinaciji vnútornjeg tepleho. A otkal nam to vnútornje teplo? Strava. Mm -hmm. a, a, e, ta, ka, kak se zove što Borisko je tu stravu? Kura, prsa, vypražana A, e, masna jedla zle kombinirana sa inim jednima urobja e, vrhke, tjeplo Pa potom mame jedan, jedan pojam, koji se vola nedostatočnost organov, to znamen oni nemaju dostačnu funkciju mhm. nemaju dostatni tenči A <clears throat> tu je problem i sa plucima, tu je problem sa slezenom a i pečenjem A to samo zrema oslabljena obrana schopnost tog našega tijela, to znamena či znovu neni u ra, ra, A teraz idem podat pričini, nek, aby vedjela da pani bude vjac vedjet nego lekar naš, kad bude to dva, tri krat no, govor. Otkel nadmerne teplo. Otkel to. Može biti e, výsledkom nezdravej stravy, masne, to što sam povedala, može biti i vypraže jedla, stresu, alebo toxínov, alebo ťažkých kovov. Dobre, všet... nemôže to byť v tomto konkrétnom prípade aj to, že rodila, vtedy sa tiež ten hormonálny systém tak rozkýve všelijako. Tak daleko nejdem, lebo o to nemám informácie, mhm. vieš. Uh-huh. A potom te vlhko teplo čo spôsobuje? Skúsi si predstaviť zápal kože svrbenje, mhm. a, za, To znamena nadmjerne vlhke teplo. A kad su pluca, mi povijeme nedostatočnost kad ne robja dobra, a, su, pluća su spojena sa pokoškom, a ih oslabenje, oslabenje može vijest k um, zvišene citljivosti Mhm. kože. Znači, už je ona citljiva, hoće što dođe, už znači, to može. Znači, to je tako. A hroničkim problemom. Dakle, to može biti kad imate hronički problem s kožom, porospravajte se trochu s vašim lekarom, plućarom, gdje je tu neka vada? Če je smutok? Mm -hmm. Dlhodobi. Mm Če je nešto schovano, ali vi ne citite, a nečo vam blokuje to, Alebo, že ne. Môže to byť aj v podvedomí ten smutok? Ma, samozrejme, <laughs> najčastejšie je. Mm-hmm. Tak mm -hmm. ja musím potom to objavovať preto i tako trvá to u nás trochu duše. A môže sa to vliec už treba z toho prenatálneho stavu? Pretože poznám viac prípadov, keď dieťatko sa už narodilo s jezemom. Čiže nemalo čo, nič. Nedávali mu plienky umelé, ja neviem čo, proste lietali okolo neho ako... Rozprávame o... Uh, <laughs> to je Jan uh, Chi, uh, To je stav e, gdje si pohoda, zdravje, imunita, šetko, što se izdjedili od svojih roditelja. Mm. A isto tako tu mame pojam infekcija 1, infekcija 2, infekcija 3, odnosno to čo mi zdjedimo, zdjedinost 1, mm i 3, naprika tvoj e, djeduško mal nešto sa plućima ne leči, on to može prenesti na teba, a u trećoj generaciji už je to velmi viditeľné. viditelne. To ono što ti smo raspravili jedne emisije, otkil to prišlo? Vlakom, autobusom, <laughs> ne, cez liniju djedećenja. Cez liniju, ono. A to šetko tomu, mi povijemo kumu je šetko tome, e, ešte dodava jednu notu, oblički, ktoré maju neke tri funkcije, že tvoje vlastnosti predajú e, generácii, ktorá mm-hmm. To ide cez obličky? Dá, dá, to je ona za to zadužená. Mm-hmm. Ako máme e, slezinu, ktorá nerobí ako treba, musimo vedieť, že slezina spracuje vlhkosť, spracuje vodu. My ňu povieme, že ona kralovna i tora robi naraba sa vodom. Naime, každi organ našem tijelu naraba za vlastnu potrebu, ali ta naraba prešetki všeobecni. Ako je ta oslabena, mame vrhkost, koja se hromadi, a pozvi se teraz. Ta vrhkost negdje se nashromadi, a tu ti viđe mhm. egzem. Mhm. Znači, opitaj se slezene čo neni podjatku. Mm. A mame ešte je mali problem kad uh, zadrž, e, zadržavaš e, emocije. Mhm. Te emocije možu negdje vybuhnuti. Musi se stres, ali vozli tok energije či, uh, te pečenje možu sposobiti že maš problema sa egzemom tjež, a to je uh, kad imaš ten stres, preto ljudje nekad povda, joj, zazio sam stres, a gle, pozica, ano, pozica, pozica egzem, ja? A čo bi tu bolo dobre? Mi te razrospravame um, podstatu, a pojďme leđbu. a Aby to bolo dobre. mi dame harmančekovi kupel matrikarja hamomila možemo dati. Znižuje svrbenje. Kamilka je govori na Da, da, harmača kamilka. Dakle, svrbešten, a, a kožu upokojuje ili uspokojuje. Mm A možeš i urobiš silni e, vivar. vivar, a potom daš dovanje, alebo si zobereš, a robe si opkladi. opkladi. Da, opkladi. praslički. Isto takim sposobom praslička rolna pozor uh, su praslički ktore su veľmi jedovate, ale také vam ne predavaju mhm. To znamená, ak biste ste ušetiti penjeze, musite vedjeti ktorá je to. da bi si si nje Da, da, tako dalje. Ta je dobra i na vlasi, praslički vivar. Ta je dobra na vela, vela, vela veci, ali teraz se skoncentrujem na to aby som nezabudol, jasne, <laughs> už som starý. Jasne, hovor ďalej. Prasličku si môže budice. <laughs> Môže byť a može biti ako obklad, ono je veľmi, veľmi dobrá ako obklad. I isto tako, ja bi sam to tako stručne, tako i odborne povedal, že činska tradična medicina klade dorazno na mentalnu pohodu. Pozri, ako sam mm ja to mhm. pekne, ako sam to nekad učil, Mentalna pohoda je veľmi dôležitá. Ali klade je do Dakle, može biti meditacija, može biti svičenja. Ja bi... E, ti nešto podati. Dalo si mi dneska jednog doktora Činskog s kojim se ja i suglasim, ne suglasim, ali on je na mojim stopama, ali ja na jeho. Ja sam starše nešto. <clears throat> Naime, ja povem, sport je mord. Ne sportujte, ne sportujte, ne sportujte rizikove. sam, igraj futbal, hraj ga onako malo nonšalantom. Okrem ako nijesi hrač, prepenje se. Ali behat za loptom oplati se ali ne do duela gdje bude zranjeni, ne ideš na pracu strhnuti 20-30%, potom maš nasledke. idete do kluba, aerobik kluba, tamo se spotite. Zničite se. Ja vjem, že srce musi e, doba biti na 120, nad 120. Ja to vjem Ali e, tamo se potiš unaveni. Ali ako robiš e, taoistički cviki, nema potenja i nema unave tamo se unaviš, ali ja chcem moju energiju. Na čo jem? Ja jem, a pijem, a diham, a sam mal energiju. A teraz tamo nekom treneru uh, odozdam moju energiju. Kad bi sam dal jemu, ok, štima. Ali ja, do zduhu dam. Da, no vi počeš, no? Da, dam, to nema smisla. Dakle, treba robiti take tao cviki kde ty sedíš, stojíš, ležíš a robíš a dostávaš a energiu. dostávaš energiu. A hlavne Toto... máš z toho radosť. Lebo hrozné je ísť cvičiť, akože, <clears throat> lebo sa teraz píše v novinách, že treba cvičiť, tak sa za, niekde sa zapíšem na nejaké cvičenie. Nebaví ma to na čo ti to je? Ale ja by som oberá o energiu. Pozor, ale ty sa musíš pochybovať. Ak sa nepochybuješ, nemáš dobre travenie, máš skracené. Ale chôdza, chôdza, chôdza. Eh, svižná chodza. Presne. Nemusím kvôli tomu <clears throat> chodiť niekde do telocvične, mimo dobrého vzduchu, eh, eh. ničiť si telo. <clears throat> Videli sme teraz o Holandii, to je čerstvé, Eh, hodia ľudí s tým ako keby... Eh, Nordic, Nordic, Nordic walking, áno. To je veľmi, veľmi Výborné, dobre. A, ale tiež nepreháňa da, da rýchlo. Nie, nego tak. Normálne pohodovo. Ale, ja ale poviem. hlavne robiť to dobre. Na to je vyslovene škola, ľudia sa smejú, ale naozaj je rozdiel, v akom uhle máš tú ruku, keď dávaš veľmi, dozadu, veľmi, no. akým spôsobom dopredu. Oni hovorí, to každý vie, no nevie. Ne, ne. Lebo týmto sa liečíš a tým druhým, no nič, mal si nejaký pohyb. My musíme vedieť, že sme my eh, ešte vždy lovci. Mm. I musíme sa, musíme sa pohybovať. pohybovať. Bez toga sme mŕtvi. Evo, pozri sa, uh, eh, vidi. Uh, eh, ti sediš u kancelari 8 hodina, priđeš doma 2 godine, 3 nečo robiš, a si posteli znovu, mm. nemaš pohib. A poviš, viš, to, taj WC vidiš nejakú bilinku, alebo a kúpiš si na pohyb čriev si taj, ten eh, hudolak ili kak se to ne znam kako se to zove nešto ano, na, nejaký na, na hej, tako da dulkolak mislim i to ti pomože ali to neni to neni dobre lebo po dva, tri roky už budeš na to Zavisla. adaptovana. Ne, zaadaptuješ se. A što nič ne A nič. A čo vtedy? Spomeni si v soboty rekao, píte vodu. Áno. Píte vodu. Píte Aj, vodu. Jedzte sušené slivky, namočené večer. <laughs> Aj hrozienka. Miešať sa môžu aj slivky, aj hrozienka. Večer namočiť, Samozrejme. uvariť a ráno Samozrejme. A kedy náhodou máme v rodinu tak, tak jeden problém, a to písať. Dobre je po, pomoć e, obličkami e, da je, aby sme jedli e, čierny, čierny fazulu. Čiernu fazulu? Da. Uh mhm. -huh. Čierna fazula je, je dosť... Kakáte, či bohovie? Myslím, že... Myslím, že tá klasická čierna. Uh -huh. e, Dakle, tu smo povedali e, i bilinke ćemo nekedi podati, ali u každem pripadu Eh, ak, je, ak sú plúca problematičná, dávajmo mentu, ili metu, metu piperitu. Isto Meta tako... Meta pieporná. Pieporná. i koren sladkého drijevka. Uh, je to veľmi mm, hutné, ale pozor, uh, ne smijete používať bez nadhľadu, dohľadu. Mhm, Kontrola mm, vie zdvihnutý krvný tlak. Aha, takže keď máš vysoký, môže byť prúser. Da, no, može biti, može biti. A isto tako dajte harmanček e, na vivaženje pluca a pokoške. A kad ide o slezenu, dajte na lahka jedla riža, e, ovosne vločke, uh mhm. -huh. ali prosim ne kupite kupovne do, do obhodu, sami trebaju robiti, dati 12 ovost, 12 E, hodím do vody, potom uvariť to e, ovoz a potom môžete zjesť na spôsob, ktorý chcete, alebo osušiť, pomlet a urobiť koláče, urobiť čo mm-hmm. chce z toho, mm-hmm. lebo tie vločky uh, nemajú žiadnu, uh, nie vyživné, iba zaťažujú sústav a si, mm-hmm. cítiš si... Uh, Čiže nič nemáš, hej? a ešte bere sa mliekom. Ak nisi B pluska, tak máš, ili B minus, aj koľko toľko, tak máš veľký problém. Všetky, aj o, o, ova, ale ova nulka, Ačko, AB, e, všetko to není dobro. Nemôže s mliekom. Ne, ne jesti s mliekom, ale ne, nijak. Jest nech si urobi sama. Uh, potpun vývary, varena, zelina, všetko to može podporiti lezenu. Ona ne, ne chce ťažké, ťažké, mm -hmm. ťažké stravy. Dá. E, ja by sam tu ovaj poprosil pani, že mm. ako by niečo bolo ešte, nek nam zavolá. Veľmi rád dáme poradu, ale ako treba niečo viac, pripravený, sa nemá problema. No dobre, teraz si hovoril o tom mlieku, že teda žiadne skupiny nie a ja úplne zbožňujem najviac pod slnkom a všetkých, ktorých som to naučila, to zbožňujú ďalej. O, strúhaš mrkvu, mm-hmm. urobíš karamel v hrnci z masla, z cukru, urobíš karamel, e, na to dáš tú mrkvu, mm-hmm. podusíš to a zaleješ to mliekom a máš takú sladučku detskú polievku dokonalú. Súhlasím. Myslíš si, že keď tam dáš mandlové mlieko, bude to lepšie? Absolutno. Áno? Ja súhlasím, ale znovu, znovu idemo po našim chutima. Ja to chcem. Vieš, čo som ja... Spomen... Ale tá mrkva je zdravá. Ma je, ale mlieko je tu. Dakle, e, ja som, kad sam bolje učinio, ali najviac u Šrilanke, uh, sadneš si na more, už robia oko tebe. Doktore, čo by ste chceli? Ja by sam chcel, onda oni vedja, a donesu mi čaj, cejlonski sa mlijekom. Ano, njam, njam. A teraz smo katka ja to vidjeli negdje u Indiji, že daju taketo mlijeko s tim Aj tu da. No. indijskim čajem, ne cejlonskim, nego čajem. I ja sam to poval veľmi hutne, ali nezdrave. Mnje to robi potom trohu ne citim se dobro u svojoj koži. Pa, mleko, ja nemam čo robiti sa mlekom, ali kislim mlekom, jogurtom, kefirom, Možeš. to da. I mocarelu od sira, ostatno možem zabudnuti. No dobre, toto zabudanie mi nerobí dobre. A nezabudanie ma ničí. Toto je život, ale na všetko je liek, tak sa z toho možno dostaneme. To boli posledné slova, relácie na všetko je liek. Lúčim sa s Katkou Subotič, s Boričom Subotič a hlavne s vami. Tešíme sa vašej priazni. Máme ešte vaše listy, ešte nám píšte. O chvíľu je maj, prinesieme všelijaké nové informácie, ktoré sú A prosím, trochu menej <laughs> píšte už. Nie, píšte veľa. Boris je lenivý, píšte veľa. On to všetko vie. Radšej, radše držte svoje zdravie v svojich rukách. Dobre, takže držte zdravie v rukách. Dobre, ak máte nejaké otázky, môžete ich písať do kontaktného formulára www.subotič.sk Majte krásny zvyšok týždňa.